cioccolato cun lactobaciloi. Dum la lasta iaroi, one multe parolis pri la valoro de cioccolato kiel saniga nutrajo. Dum la lasta iaroi, one multe parolis pri la valoro de lactobaciloi cae aliei i sana i microboi en la intesto por la homa sano. Antonio Longe, Brasilia esploristino publicigis la resulton de sia pionira laboro sur tiu campo. Sci successis producti cioccoladon quiu enhavas lactobaciloin. La esploron plenumis iuna fraulino en laboratorio de la Universitato de San Paulo, en Brasilo. Per nova metodo, sci successis en meti en cioccoladen briquetoin quanton da vivantai bacterioi de la spezioi Lactobacillus acidophilus cae Bifidobacterium animalis, quiui estas conatai normale existantai en la homa intesto. Ofte ili trovigas en nesuficia quanto por plenumi sian protectan funccion. Inter alie, pro malbonei cutimoi en la moderna vivo. Ne naturae manj cutimoi, sen criteria usado de antibioticoi, cae strecia vivo stilo, exemple. Por atingi tion, si enmetis la baciloin en capsuloin faritain el vegetaja grasso. Tiel, la bacterioi estis shirmitai contra oxigeno mal cae cioccoladei ingredienzoi. Per tia tecnico, ili restas vivai dum quar monatoi. Oni aldonu che la productita cioccolado havas tute ordinaran guston cae ne en havas lactoson, cio estas avantaggio por multai homoi cioi ne toleras citiun substanzon. Grupo da homoi estis invitita gustumi gin, cae plei multae el ili aprobis la goston cae assertis che ili volonte acetus gin. La nova producto ancora ne estas fabricata por vendado, sed oni esperas che tio baldau ocasos. Lactobaciloi iam de certa tempo estas conatai kiel elementoi kiui occupas la intestan medion cae evitas che malsanigae bacterioi multo bligiu tie. Secve, ili plifortigas la immunan capablon, parte protectas contra iui intestai malsanoi, inclusive de cancero, cae plibonigas la metabolon de grasoi en la sango. Cutime, oni trovas ilin en caseo cae yogurto, nun ancau en la nova cioccolato. Sia vice, cioccolato estas considerata kiel saniga nutrajo pro sia efficetso contra o venenai oxidoradicaloi. Gi iom protectas contra o tumoroi, faciligas la sango circuladon, cae positive stimulas la cerbon. Conclude, conigo de chocolado plus lactobacilloi estas tre bonvena novajo.